وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب Na mkikhitalifiana katika jambo lolote basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi. mtegemea na kwake yeye narejea. Fatiru samawati wal ardh جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا yadhra'ukum فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Amekujalieni mke na mume katika nafsi zenu na katika nyama hoa dume na jike. Anakuzidishieni namna hii. Hapana kitu kama mfano wake, naye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم Yeye ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi.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 Ni magumu kwa washirikina hayo unayowaitia. Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye na humongoa kwake aelekeaye. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia elimu kwa sababu ya husda iliyokuwa baina yao na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi ya kuakhirisha mpaka muda maalum basi bila shaka pangelihukumiwa baina yao na hakika waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia shaka inayowahangaisha فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انت أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير basi kwa haya waite nawe simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wala usiyafuate matamanio yao nasema naamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu Mwenyezi Mungu ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi sisi tunajukumu kwa vitendo vyetu na nyinyi mnajukumu kwa vitendo vyenu hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi na Mwenyezi Mungu atatukusanya pamoja na marejeo ni kwake. Walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Na wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa, hoja za hawa ni batili mbele ya Mola wao mlezi, na juu yao ipo ghadhabu na itakuwa kwao adhabu kali. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha kitabu kwa haki na mizani. Na nini kitakachokujulisha ya kwamba pengine saa ya kiyama ipo karibu? يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد wasioamini huihimiza hiyo saa ifike upesi lakini wanaoamini wanaiogopa na wanajua kwamba hakika hiyo ni kweli ama kwa hakika hao wanaobishana katika habari za hiyo saa wamo katika upotofu wa mbali kabisa Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyul aziz Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake umruzuku ampendaye naye ni mwenye nguvu mtukufu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Namlio mliohitilafiana kwayo katika mambo yaliyohusu imani na ukafiri hukumu yake ya kukata iko kwa Mwenyezi Mungu na yeye ibainisha yeye huyo ndiye hakimu wa kuhukumu mliohtalifiana Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki mambo yangu yote mimi namtegemea yeye kwa mambo yangu na kwake yeye peke yake ndio narejea ili kutafuta uongozi yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akakuumbeni katika jinsi yenu wanaume na wanawake na akaumba katika mifugo yenu kadhalika madume na majike na kwa mpango huu ndiyo wazidi kuwa wengi. Hapana kitu chochote kama mfano wake Mwenyezi Mungu, basi hana kitu cha kuwa wapili yake. Na yeye ndiye mwenye kujua kwa ujuzi wa kukamilika, kuvijua vyote vinavyosikilizana na kuonekana bila taathira hisia. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi kwa kuzihifadhi na kuzitumia humkunjulia riski ya mtakaye na humdhikisha mtakaye hakika yeye mtukufu ujuzi wake umezunguka kila kitu amekufanyieni sharia itikadi kama alivyoagana na Nuhu na tulizokufunulia wewe kwa wahi na tulivyoagana na Ibrahimu na Musa na Isa ya kwamba mzitie imara nguzo za dini kwa kuyafuata yaliyoletwa na dini wala msikitalifiane katika jambo hilo ni uzito kwa washirikina hayo unayowaitia ya kusimamisha nguzo za dini. Mwenyezi Mungu humteua kwa ajili ya ujumbe wake amtakaye na humwezesha na kumsaidia katika imani na kusimamia katika dini mwenye kuwajainda na kumwelekea yeye. Wala hakukhatilifiana katika dini wafuasi wa mitume waliotangulia ila baada ya kuwafikia ujuzi wa kweli na hayo ni kwa kutokana na uadui na uhasidi ulio baina yao. Na naukuwa si ahadi iliyokwisha tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kuakhirisha adhabu mpaka siku ya kiyama, basi bila shaka walingeliteketezwa na kwa hakika wale waliorithishwa kitabu kutokana na walio kabla yao na wakawahi zama zako wana shaka na kitabu chao tena shaka ya kuwatatanisha ndiyo maana waitikii wito wako Lau kuwa Mayahudi wameamini kweli aliyomo katika Taurati, wangelimwamini Nabii Isa na Nabii Muhammad. Na lau kuwa Wakristo wameamini kweli aliyomo katika Taurati na Injili, basi hapana la kuwazuia wasimwamini Nabii Muhammad na kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja wala hana utatu. Lakini hawana imani ya yakini na kwa hivyo wameunda mawazo yaliyo nje ya Taurati na nje ya Injili. Basi kwa ajili ya umoja wa dini na kuondoa mtafaruku ndani yake, waite waishike dini na shikilia wito huo kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu, wala usitafute kuyaridhi matamanio ya washirikina. Nasema mimi naamini vitabu vyote alivyoteremshia Mwenyezi Mungu mitume wake na Mwenyezi Mungu ameniamrisha nisimamishe uadilifu baina yenu na waambie mwenyezi mungu ndiye muumba wetu na ndiye muumba wenu. Vitendo vyetu ni vyetu sisi si vyenu. Na vitendo vyenu ni vyenu nyinyi si vyetu. Hapana la kubishana baina yetu na nyinyi. Kwani haki wazi Mwenyezi Mungu atatukusanya kwa kutuhukumu kwa uadilifu na kwake yeye peke yake ndiyo marejeo ya kurejea. Na hao wanaobisha katika mambo yaliyohusu dini ya Mwenyezi Mungu bali hawatukwisha uitikia wito ulio wazi. Ubishani wa watu hawa wenye shaka shaka ni batili mbele ya Mola wao mlezi. Na juu yao ipo ghadhabu kali kwa ukafiri wao na adhabu chungu inawangojea. Mwenyezi Mungu ndiye aliteremsha kitabu cha Muhammadi na vilivyokuwa kabla yake katika vitabu vya mitume vyenye kukusanya haki na uadilifu. Na nini cha kukujuvia? Pengine wakati wa saa ya kiyama ipo karibu na wewe hujui. Wanahimiza ije saa ya kiyama upesi upesi kwa maskara hao wasioamini. Na wenye kuiamini wamo katika hofu isitokee. Hao hawaihimizi. Na wanajua kuwa hiyo ni kweli iliyothibiti wala haina shaka. Naye subhanahu anazindua kwamba hao wanaobisha kuja kwake bila shaka wamo katika upotovu ulio mbali na haki. Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kuwafanyia wema waja wake wote. Huwaruzuku watakao kama anavyotaka. Naye ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye nguvu asiyeshindika.